Heta wextekî dişandin cem erebê dora Mekeyî li çolê diman. Çol, hewa paqij, erebiyek saf û ruhekî hur didî însan. Elbete wekî her kesî ev ji Muhemedê kurê Ebdullah re jî lazim bûn. Hinek eşîrê dora Mekê bi lênerîna bizarwê biçûk deng dabûn. Yek ji van jî Eşîra Hewazin bavikê Benî Se'd bûyî. Wekî adet û her carê jinek bi navê Halîme û zilamê xwe Haris tên li Mekkê li Zaronî nuh çêbûn digeriyan. Halîme û Haris digerin û li Mûhemedê kurê Ebdullah rastên. Belê ji bo yî Mûhemed yetîm bû, Birina Muhammed ne bi dilê wan bû. Halîme û Haris pir xizan bûn. Ji bo wê re maldarê Mekê jî zar wê xwe nedan wan. Hevalê Halîme her yek ji xwer zarokî digirê. Halîme jî ji bo wê vala venegerê qirara xwe didê û tê Muhammedê kurê Amîne dibê. Halîme bi kerek xirab hatibû me kê. Bi rê de pirê caran li pêyî hevalê xwe dima. Belê bi hevaltiya Muhemed, kerê Halîme kerwan tevî li pêyî xwe dihêlê. Hevalê Halîme pir ecêb mayî mabûn ji vî halê re. Erda Benî Se'd ji zû di baran lê nehatibû, gîha şîn nebûbû, pez û dewar ji şîr qut bûbûn. Zûwayî û tunebûn bi ser eşîra Benî Se'd de hatibû. Belê bi çûna Muhemedî ba Halîma Qîza Zû'eyb, Xwedayê Teala rehm û beraketa xwe dixi nesîbê mala Halîme, bi vî awayî Şîrê pez û dewarê mala Helîme zêde dibe. Helîma qîza Zuay pir kêfxweş dibe. Muhammed roj bi roj mezin dibe. Umrê wî dibi du sal. Helîme wî dibi Mekkê ba diya wî Amîne. Belê Amîne dixwest îdî nema Muhammed bi Helîme re bişînê. Lê belê Helîme israr dikê û dîsa Muhammed bi xwe re dibe. Muhammed umrê wî dibi çar sal. Ew jî wekî hevalê xwe diçi ber pez. Lakin Halîme ditirsî îdî Muhemed li ba wan nexweş bikevê yan jî tişt li pê bên. Halîme qirara xwe didê û wî dibi Mekkê ji diya wî Amîne re. Muhammed du sala bi diya xwe Amîne re li Mekê dimînê, umrê wî dibe şeş sal. Roşkê diya wî Amîne dixwaze wî bibe Yesrîb bi cem xalanê wî. Amîne û Muhemed û cariya wan Bereke bi du deva diçin Yesrîb. Dema kî li Yesrîb dimînin, piştre vedigerin û berê xwe didin Mekkê. Digihên Ebwayê, Ebwa cîkî nêzî Yesrîb e. Amîne li Ebwayê nexweş dikeve, nexweşiya wê giran dibe Qedera îlahî wefat dike. Amîne li ciyê wefat dike tê veşartin. Muhammed, Amîne û Bereke. Sisê tên Yesrîb du du vedigerin Mekkê. Yetîm tê Yesrîb sêwî vedigerin Mekkê. Salê zaroktiyê wextê şefqet û merhametê û wextê heyata bê kul û keder û dema dilovaniya dê û bava li ser zarê biçûkê. Belê hîkmeta îlahî Muhemedê lawê Abdullah ji heyata bi vî rengî mehrûm dihêlê. Tenêtî, hesrê çava, bêkesî, feqîrî, yetîmî, sêwîtî, gelo tama heyatê çi yê? Tarîx ji serok û pêşîvanê dawa re di du tişta bûyî şahid. A ewil pirê bav û dî û merivê dawedara ji wan nexweşin, ya du da jî dawedarê tewhîdê her dem bela û teadayî û musîbet hatî serê wan, ji war û welatê xwe hatine derxistin, Piştî tengaya firayî bi ser wan dihatiyî, li hember sebr û sebata wan Xwedayê Teala ji wan razî bûyî û cennetê alî bi wan re we'd kiriyî. Xwedayê Teala bi çûkanî Resûlê xwe ji van îmtîhanê giran re hazir dikir. Bi çûna Cem Eşîra Benî Se'd wî di eliman di jiyan û heyata ji derva Mekkê ji bo yê hicret û tenêbûn pey xerîb neyê. Şivantiya berpez, sunneta tevê pêxembera yî û dersa şivantiya ummeta yî. Yetîmî û sêwîtiya wî jî da dê û bavî wî li pêş da jêr nebin mane û tu kes lewme û gazina nekin. Nebên ev ders û terbiya han dê û bavê Muhammed Reydayiyê. Muhammed yetîm e, belê îdî yetîmê kalê xwe Ebdulmutellib e. Tarîx carekî dî pir heyret dikir. Di himêza şirk û cehaletê dewrimcîkî mezin û pêşîvanê dawa tewhîdê radibû. Îbrahîmê pûtşikîn jî di mala yekî pûtçêkir, yanî di mala Azer de rabûbû. Hezretî Mûsa jî di saraya Firewn de mezin dibe. Lê belê ev tarîx îro dîsa li me nû bû. Ji nava komûnîzma xûnmij mucahidê îslamê, ji nava demokrasiya teres û layiqliga bê dîn xele dikin û sunnet û weraseta pêxembera bicîtînin. Muhammed dê û bavî wefat dike, diçi cem kalê xwe Ebdulmutellib, Abdulmutalib mesûlê Kabê û mesûlê pût û senemê di hundur Kabê de bûn. Pûtşikîn Muhammed li ba kalê xwe Abdulmutalib du sala dimînê, umrê wî dibe heyşt sal, kalê wî Abdulmutalib jî dimrê. Muhammed carekî dî bêkes mabû. Muhammed diçî cem apê xwe Ebûtalib. Ebûtalib zar wê wî pir bûn û xizan bû. Ji ber vê yekê divê ku Muhammed karek bikira Muhammed qirara xwe didê û dest bi şivandiyê dike. Qedera îlahî carekî dî Muhammed mecbûrî çolê, mecbûrî şivandiyê û mecbûrî heyata bi tenê dike. Muhammed qizê xelqê Mekê bi navê Gararî dê li çolkî diçêrînê. Çol, tebîet, erd û asîman û roj ders û te'lîmî nû pêş Muhammed dikê. Muhammed îdî şivan ê. Tevê pêxembera şivantî kirîyî. Şivantî pêşîvantiya kirî. Çêrandin û lênerîna kirî. Şivantî Dersa pêşîvandiya ummetê, heyat û jiyana bi tenê û lêgerîna rizik pêş Muhemedê kurê Abdullah dikir. Muhemed umrê wî dibi duwazdeh sal. Ebû Talib li serê kerwankî ticaretê bi aliyê Çamêd diçê. Ebû Talib vê carê biraziyê xwe Muhemed jî bi xwe re dibê. Kerwanê Ebû Talib bi rê de li cîkî bi navê Bûsra li nêzî kilîsakê disekinê. Di kilîsêt bi navê Bahî ra rahibekî ji Încîl û dînê Nesara xeberdar bû hebûyî. Rahib Bahî ra li ba vê kilîsê Muhemmed dibînê, li Muhemmed dinerê, di heqê wî de difikirê û hinek sewal jê dike. Muhemmed tevê sewalê wî bi hurmet û zanebûn dide. Bahî ra pişt ra gazî Ebûtalib dike Û ji Ebû Talib re dibê Muhemed çî tê yî. Ebû Talib dibê lawê min ê. Bahî re dibê Muhemed ne lawê te yî, divê bavê wî ne li heyatê bê. Ebû Talib vê carê dibê rast be. Beriya Muhemed weri dunyê bi şeş meha bavî wî wefat kir. Ez jî apî wî mê. Muhammed li cem min dimîne. Bahîra ji Ebûtalib re dibe Derasgo û dibe zû Muhammed vegerînin welatê wî, beriya go Yahûdî wî bivînin. Eger go Yahûdî pê bihisin û wî bivînin, wê tadakê bidinê. Lewra di pêş de tiştnî mezin ji bo biraziyete Muhammed heye. Ebû Talib radibî Muhammed bi şûnda tîni Mekkeyê. Nîşanê pêxembertiyê her dem li ser Muhammedê kurê Ebdullah dihate dîtin. Ji bo wî pêxembertiyê jî Xwedayê Teala ew ji tevê nebaşiya parastibû. Heta carkî Muhemed û şivankî dî li ber pez bûn, bi şev ji nava bajarê Mekê dengê dawetekê tê. Muhemed pezê xwe li ba hevalê xwe dihêlî û qesda çûna Mekê dike. Belê teqdîra îlahî li nêzî me kê xewa wî tê û radizê, bi germa rojêr hişyar dibe. Zulm û taedayî, nebaşî û zordestî Di Cezîra Erebîstanê ne Qasim li bajarê Mekê deng dabû. Li hember van bêrêtiya bi navê Yekîtiya Başa li mala Abdulahê lawê Cûdan pirê qebîlê Qureyşiya îtîfaqekê dikin. Sebebê qirara vê yekîtiyê ev bû. Ji Yemenê zilamkî ji qebîla Zubeydiya Alavê ticaretê dîni Mekê difiroşê asê lawê wail. Belê asê lawê wail li heqê vî zilamî asê dibê. Xwediyê alava ji bo heqê xwe bisînê diçi cem tevê qebîlê Mekê. lê belê tu kes alîkariya wî nakin. Bi destê sibê re xwe di yê mal diçi ser çayê Ebî Qubeys û bi dil û denkî şewat gazî qebîlê Qureyşiya dike. Apê Muhemed Zubeyrê lawê Ebdulmutelib bi vî dengî serwext dibe û dibe divê ku ev zordestî wiha nemîne. Pişt re Zubeyr zarê Haşimiya, Zarê Mutelibiya û zarê Esediya di mala Abdulahê lawê Cudan de li hev dicivînê, li wê de bi hev re qirarek wiha didin, Ê go heqî wî bê xwarin û zulm lê bê kirin, çi ji ehlê Mekkê bê, çi ji derva Mekkê bê, gi em ê bi tevê quweta xwe alîkariya wî bikin û heqî wî bistînin. Yanî li hember zulma zalima em ê bêdeng nemînin. Çi ev zalim ji eşîra me bin û çi xerîb bin ku em ê li hember zulma wan xebatê bikin. Di vê di heqê de bi hev re sûn dixwin û heqê vî zilamê ji qebîla Zubeydiya ji asê kurê Wail distînin. Muhammed umrê wî bîst sal e, Ew jî dikevin nav vê îtîfaqê. Piştî pêxembertiyê di derheqê vê îtîfaqê de wiha dibêje, Ez li mala Abdûllahê lawê Cûdan ketim nav yekîtiyek werê, ku li hember wê devê sor jî bida name, ez jê dernedketim. Eger îro jî Tevî Îslamê ji bo yekîtiye ku rê li hember zulma zalima gazî mikrana minê qebûl bikira. Maldarê Mekê mal ji Mekê dibirine Şamê. Yek ji van maldara jî ji eşîra Benî Esed Di wextekî Xatîce bi ticaretê meşxûl bû, di nava xelqê Mekê jî emîntiya Muhemed, exlaqê wî xweş û rastiya wî dihat xeberdan. Xatîce ji halê Muhemed xeberdar dibê û radibê qasidkî dişîne cem Muhemed ji boy malê wê bibi Şamê. Muhemed teklîfa Xatîce qebûl dike. Kolê Xatîce Meysere û Muhemed malê Xatîce bi armanca ticaretê dibin Şamê. Malê xwe li Şamê difiroşin. Li ser vî awayî hezkirina Muhammed dikeve dilê Xatîca qîza Huweylid. Xatîce dixwest bi Muhammed re bizewicê. Xatîce teklîfa zewacê bi navê Nefîse bi hevala xwe rê dişîne ji Muhammed re. Muhammed teklîfa Xatîce qebûl dike û bi apê xwe Ebûtalib û Hemza dişêwire. Ebû Talib û Hemza jî qebûl dikin û diçin Xatîce ji apê wê Amr bin Esed ji bo yî biraziyê xwe Muhemed dixwazin. Her du alî jî bi vê xwestinê razî dibin û li hember bîst deva mehra Xatîce dibirin. Umrê Muhemedê lawê Ebdullah bîst û pênc sal ê Xatîca qîza Huweylid jî çel sal e bi hev re dizewicin. Ji Xatîce bi navê Qasim, Abdullah, Zeyneb, Ruqiye, Umugulsum û Fatima şest zarê pêxember çêdibin. Qasim û Abdullah wefat dikin, belê Ruqiye, Umugulsum, Zeyneb û Fatima li heyatê dimînin, mezin dibin û dizewicin. Zuriyeta pêxember aleyhî selam jî yanî Seyyid, Bi wan dewam dikin. Muhammed roja bi Xatîce re dizewicê, mîrasa ji bavî wî Abdullah jêr mabû, go ew jî cariya wî bereke bû, Muhammed cariya xwe bereke azad dike. Xatîce bi navê Zeyd bin Harîs Kolekî xwe yî pazdeh salî hediyeyî Muhammed dike. Ji xwe heyat û mucadela Muhammedê Pûtşikîn ji du qisma tê meydanê. Qismê ewil heyata berî nubûwetê yî, heta umrî wî dibe çel sal, qismê du da jî heyata piştî wehyê yî heta umrî wî dibe şêst û sê sal. Muhemed beriya nubûwetê jî tu caran ji pût û senema re ebdîtî nekiriyê. Qurbanê li ser navê pût û senema dihate serjêkirin goştê wan nexwariyê. Nêzî araqê, qumarê, rîbayê û tiştê fahiş nebûyê. Bi her hal û hewalê xwe ji urf û adetê cehaletê û ji xelqê Mekeyî cahil bi dûr mayê. Beriya nibûwetê di nav însanat Muhammed bi emîntî, xwediyê exlaqê xweş, rastgo û xwedîwîjdan dihate naskirin. Heyata Muhemedî piştî wehyê jî bi îman, îrşad, hîcret û cîhadê derbas bûyî. Ji berê ve Kaba Şerîf ciyê îbadet û serhildana li hember kufr û şirkê û nîşan û şîara ubûdiyet û qiyamê yê. Pir tofan û lehî bi ser bajarê Mekêd hatibû. Dîwarê Kabê ji ber van tofana ji hev çûbû. Ji xwe dîwarê Kabê bê xerc bi kevira li ser hev hatibû danîn. Bilindaya dîwarê wê Bi bilindbûna bejna zilamkî bû û ser wê jî vekirî bû. Ji ber ku Beytullah li ba koma ereba xwe yê qîmet û hurmet bû, hinek qebîlê Mekkê li hev dicivin û qirara danîna dîwarê Kabê didin. Bi şertê perê Rîbayê ê Zînayê û ê Araqê wê lê neyê xerckirin. belê bi pirê pak û helal wê lê bê mesrefkirin. Ji boy danîn û lêkirina dîwarê Kabê bi navê Ebdî Menaf, Benî Mehzûn, Benî Cumeh û Benî Edî çar qebîlê Qureyşiya xwe kar dikin. Tevê qebîla dîwarê xwe datînin û ji nû bi lê dikin. Dîwar giş digihên ciyê danîna Haceril Eswedê. Daxwaza tevê qebîla danîna Haceril Eswed bi destê wan be. Li ser danîna Haceril Eswed di nav qebîlat nexweşî dertê û bi vî awayî nexweşiya nabêna qebîla zêde dibe û tê halê bi hev ra şer bikin. Belê rîspîkî jîr û zana û aqilmend bi vê nexweşiya nava qebîla serwext dibê û ji wan re wiha dibêje, Gelî serokê qebîlê Qureyşiya, ji xwe re hakemekî rakin. Bera hakemê we jî ji xelqê Mekê ê ku ewil ji deriyê Benî Şeybet werê. Serokê qebîla xeberdana wî qebûl dikin. Teqdîra îlahî ê ji deriyê Benî Şeybet ewil tê Mescîdul Heramê, Emînê Mekkê Muhemedê kurê Abdullah bûyî. Serokê qebîla bi hatina Muhemed. Pir kêfxweş dibin û dibên Muhammed Emînê Mekeyî. Em bi hakemtiya wî razî ne. Mesele ji Emînê Mekê Muhammed Eleyîselam re tê gotin. Muhammed Eleyîselam eba xwe datîne û Haceril Eswed datîne orta eba xwe. Serokê her çar qebîla, her kê bi alîkî ebê digirin û edê bilind dikin. Muhammed bi destê xwe yî mubarek Haceril Eswed datînê qoziya rojhilat û qibleyî Kabê. Bi vî awayî îxtilaf û nexweşiya nabêna qebîlê Mekê tê helkirin û Xwedayê Teala danîna kevirê Haceril Eswedê dikin nesîbê Muhammedê ku di pêş de wê bibi pêxember û xwedîtiyê li Kabê bikê û wê ji pût û senema xelas bikê. Dawedarê heqî yê pêxemberê Xuda ne. Wesfê wan pir giran e bi pênc lefzê wiha ne, Masûmiyet fetanet, sidq û teblîg emanet. Daxwaza giş a ev e, ebdîtiya Xuda ne. Yek ji şertê îmanê Îmana bi tevê wan e. Belê kesê nezan e, eva jêr pir giran e. Dûjminê wan mezin e, nezaniya gelan e. Pê şîvanê tewhîdê pêxemberê Xuda ne. Ulul Ezm waza ne, Îbrahîm û Mûsa ne. Muhammed tev Îsa ne, Nuh jî wiha bizane. Hîdayet û xelasî mutabaeta wan e. Herba tevê taxûta daim exlaqê wan e. Gelî guhdarê hêja, ev banda me yî heyata Pêxemberê Îslamê Hezretî Muhammed Eleyî Selamî ewil ê. A du da jî di nêzîk di wê derê înşaallah. Selama Xweda li ser wanê ku tabiî hîdayetê bûne.